Nešame jums, broliai, apie Dievo malonę, suteiktą Makedonijos bažnyčioms. Ir dideli vargai jas bandė, jos pasirodė kupinos džiaugsmo, ir jų baisus neturtas išsiliejo dosnumo turtais. Aš liudiju, kad jie pagal išgalės ir virš išgalių savo norų prašyte prašė mus malonės leisti jiems prisidėti prie šventųjų šalpos. Jie net pranoko mūsų viltis, ir Dievo valia aukojo patys save, pirmiausia viešpačiui, paskui mums. Štai kodėl mes paprašėme Titą, kad pas jūs tą gerą darbą pradėjęs jį ir užbaigtų. Tad būdami visą ko pertekė – tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokiojopo olumo ir mūsų meilės, pasirodykite pertekę ir dosnumo. Aš tai sakau neliepdamas – bet norėdamas kitų olumo mastu patikrinti ir jūsų meilės nuoširdumą. Jūs juk pažįstate mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Aš duodu šio reikalų patarimą, nes tai naudinga jums, kurie pernai pirmi pradėjote ne tik veikti, bet ir to trokšti. Dabar pagal išgalės tai užbaikite, kad būtų įvykdyta, ko taip gyvai troškote. Kai esama tikro troškimo, girtinas kas duoda kiek gali, o ne kiek negali. Niekas nereikalauja, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė. Šiuo metu jūsų perteklius te papildo jų nepriteklių, kad vėliau jų perteklius atpildytų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė, kaip parašyta. Kas daug surinko, neturėjo pertekliaus, o kas mažai, nekentėjo nepritekliaus. Dėkui Dievui, pažadinusiam Tito širdyje tokį olumą jūsų atžvilgiu jis ne tik paklausė mano raginimo, bet būdamas labai olus, savo norų leidžiasi keliauti pas jūs. Kartu su juo siunčiame brolį pagarsėjusi Evangelijos skelbimu visose bažnyčiose. Jis netgi yra bažnyčių paskirtas mano kelionių palidovu šiam šalpos darbui, kurį atliekame paties viešpaties garbiai ir su užsidegimu, sergėdamėsi, kad kas nors neimtų mūsų įtarinėti dėl tokių gausių aukų, pavestų mums tvarkyti. Mes juk rūpinamės geru vardu ne tik viešpaties, bet ir žmonių akise. Taigi su jais pasiuntėme savo brolį, kurio uolumą daugel kartų įvairiopai esame patikrinę ir kuris dabar yra dar uolesnis, labai jumis pasitikėdamas. Titas tai mano bičiulis ir bendradarbis tarp jūsų. O tie mūsų broliai, tai bažnyčių pasiuntiniai Kristaus šlovė. Todėl visų bažnyčių akise įrodykite savo meilę ir kad mes neveltui jumis giriamės.